Kung sinong down ay aangat, ngat, ngat, ngat, ngat Kung sinong down ay aangat, ngat, ngat, ngat Kung sinong down ay aangat, ngat, ngat, ngat, ngat Kung sinong down ay aangat, ngat, ngat, ngat uh, Bawal kang mag-park dyan man Spot ng mga bossing yan Pag wala akong makitang kita, yoko nang tignan pesos sign sa aking mata Kala mo ay contact lens Sinisipat ko yung Lexus kasi di ko trip yung Benz Konti lang ang aking friends At may dalawang Pinay Pwede kitang pangatlo bitch kung kaya mo maghintay Ang kailangan ko sedan para kasya kayong lahat Yung mga umalis sa akin ngayon ay nagkakalat yeah. That's the modern pimpin man And some guys go even other guy your fortune, fortune, fortune. Joyce parang mafia Sabi niya sa akin Daddy, eto na yung pera mo Gusto kong tumulong na pabigatin yung bulsa mo Dapat lang kasi kung ayaw mo may ibang gagawa Yung mga walang silbi sa akin walang mapapala Papunta ako sa top Sasama ka ba or na? Ako magagabay Hayaan mo kung mauna Then i-upgrade kita Mind, body at saka soul Makinig at sumunod Walang imposible na goal Kuhain yung para sa atin Walang rason ba't hindi Magtutalk shit mga tao Pero tayo ay bingi At ayaw nilang makita Na tayo'y nagbibilang Pabili-bili lang tayo Sila'y window shopping lang Kung sino her food. She orders the most expensive thing that she cannot pronounce off the menu. Then she takes an extra plate home. Yes, that text that she did on her phone, that was to ask him, what does he want to eat? That's not to post it on and we order off of your wallets.